Er hat mir damit gemeint, ich bin ein Agent von der NKWD, von der russischen äh, Besort Polizei, und ich will äh,